Для чого аж скинувся лейтенант? Закопаний у руїнах. Мені здається, зараз він може знадобитися. Просто для самооборони. Викопай добре почисть, змасти і все перевір. Знову щось задумала, закричала Раїса. Тобі ж наказано причаїтися. Чорним по білому написано причаїтися. Ти що наказів більше не хочеш виконувати? Нам наказано вижити. Але цей наказ виконати теж зовсім не так просто, як здається. І саме тому мені хочеться, щоб пістолет був десь під рукою. Звичайно, надійно схований, але під рукою. Знову за рибу гроші. Обома долонями вдарила по тугих стегнах Раїса. Сиди, як миша у норі й дихай, тобі наказано. Миші часто саме тому і гинуть, що сидять у норі і нічого не бачать і не чують. А ми не миші. Я дістану пістолет, сказав Іван. А що робити з усім оцим начинням? Раїса вказала на пакет з весільним убранням, що його недбало кинула Галина на диван. Значить, завтра будемо гуляти на твоєму весіллі? Мені це не подобається, похмуро додав Іван. Подобається, не подобається, відповіла Галина. Смішно. Треба чи не треба? От наші слова. Ми полегшили завдання командування, врятували тисячі й десятки тисяч наших бійців. Похоронні до їхніх дружин не прийдуть. Це найголовніше. У цьому наша найвища радість і торжество. А робота це брудна, гидка але подобається вона мені чи не подобається, нікому немає діла. Для мене це весілля нічого не змінює. Зверни увагу, Матузов говорить про перспективу роботи і лінії зв'язку залишив. Значить, не все ще зроблено. А коли їх поженуть? запитала Раїса. А це вже точно що поженуть. Базар аж гуде чутками. Що ти робитимеш? З ним в Італію поїдеш? Матузов від однієї думки про таке опинився б на сьомому небі, похмуро сказав Іван, якому раїсині слова пройшлися ножем по серцю. Мати розвідницю деся журимі, генеральшу. Він не міг приховати своїх почуттів, затамувати ревнощі й біль, і жінки вдавали ніби не помічають цього. Хоча обидві жаліли його, але по-різному. Одна глузливо, друга з щирим співчуттям. Не знаю. Я про це ніколи не думала. До того дня, коли вони тікатимуть, ще треба дожити. Одним словом, війна план покаже, відповіла Галина. За наказом ми причаїлися, але не зникли. І понад усе оберігаємо Мадонну, додала Раїса. Дай мені запальничку, Іване, попросила Галина, взяла папірець, ще раз перечитала про себе тільки губами, намагаючись запам'ятати кожне слово, черкнула запальничкою. Вони уважно дивилися, як корчиться, чорніє, згоряючи цупкий папірець. Отак обірвалася ниточка, що зв'язувала їх з великою землею. І знову залишилася група Мадонна, як малесенький човник у грізному й розбурханому океані війни. І, відчувши оцю тоскну самоту, Іван уперше подумав, що вони троє, хоч і малесенький, але справжній колектив, група людей, які в усьому можуть покластися одне на одного. Він підійшов до Галини і сказав урочисто і піднесено: Галю, ми всі, група Мадонна, від усього серця вітаємо тебе з удержанням урядової нагороди і бажаємо великих успіхів у боротьбі проти фашистських загарбників. Дивовижна річ, виявляється офіційні слова залежно від обставин і місця, де вони сказані, можуть звучати зовсім по-різному. Все вмістили вони. І спогад про звичайне мирне життя, яке здавалося таким невлаштованим і сповненим незручностей, а тепер, з точки зору війни, виявлялося найщасливішим і нагадування про те, що з цього непоказного будиночка на Харківській 11 фактично ніколи не зникала радянська влада. І ще заклик помститися, за гнилу балку, за знівечене життя, за сльози дітей, коли одержують орден, говорять служу Радянському Союзу прислухаючись до звучання слів, і, ніби вперше почувши їх, мовила Галина. Так саме це вже віднайшла спокій Раїса, і коли хочеш знати, Галочко,